Բարև ռադիոլսող բարեկամ։ Եթերային ձեր ուղեկիցը իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է հաղորդման հեղինակ եւ առող Արմինե Բաղդասարյանը։ Ուսուցիչը եւ նրա մտածելակերպը։ Ահա որն է ամենագլխավորը ամենայն ուսուցման ու դասերակցության գործում։ Ադոլֆ Դիստերվեգը Մանկավարժությունը որպես գիտություն զբաղվում է սերունդների կրթության, դաստիարակության զարգացման հիմնախնդիրներով։ Վաղ ժամանակներից այն համարվել է փիլիսոփայության միջուղը, իսկ 17-րդ դարից այն անջատվեց նրանից, սակայն փոխկապակցվածությունը պահպանվեց եւ կպահպանվի այնքան ժամանակ, որքան ժամանակ կպահպանվեն այդ գիտությունները։ Ժամանակակից մանկավարժությունը մարդու մասին գիտությունների համակարգի մի մասն է կազմում, որն ուսումնասիրում է մարդու զարգացումը, նրա գործնեայության, հարաբերությունների, սոցիալական կապերի համակարգը, նրա աշխարհը։ Պատմականորեն մանկավարժությունը ցակել եւ զարգացել է որպես գիտություն դասերակցության մասին։ 20-րդ դարում մանկավարժության սահմաններն ընդլայնվել են։ Փոփոխվել է նաեւ մանկավարժության ուսումնասիրության առարկան։ Շարունակական կրթության գաղափարով պայմանավորված այսօր մանկավարժության ուսումնասիրության առարկան կրթությունն է։ Կրթությունը գիտելիքների մի աղբյուր է, որը ունի սահման։ Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս լինել սարգացած, խելացի, տեղեկացված։ Կրթված լինելու գաղափարը որակյալ կրթությունն է, որի միջոցով մենք կարող ենք ստեղծել կրթված հասարակություն։ Իսկ որակյալ կրթությունն իր հերթին կարողանում է ապահովել այն մանկավարժը, ով ունի գիտելիքների բաշար, մեծ փորձ եւ մանկավարժին բնորոշ հատկանիշներ։ Օրվա մեր հյուրը Ստեփանակերտի Հայկ Բալասանյանի անվան հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Ռենա Օհանյանն է։ Ռենա Օհանյանը ուսուցչի լավագույն կերպար է, թե իր մարդամոտությամբ եւ թե իր ներկայացրած պահանջներով։ Վայելում է աշակերտների եւ նրանց ծնողների հարգանքն ու սերը։ Մեծ նվիրվածությամբ է կատարում իր աշխատանքը։ 2003 թվականին ճանաչվել է Ստեփանակերտ քաղաքի լավագույն դասվար։ 2012 թվականից առ այսօր դասվարների քաղաքական մեթոդ միավորման նախագահն է։ Նրա վարքի կենթանի օրինակն առավել օգուտ է աշակերտին, քան բազում խրատներն առանց լավ օրինակի։ Ուսուցման գործընթացում մանկական ինքնագործնեության զարգացումը, աշակերտներին գիտելիքներով զինելը Ռենա Օհանյանը հնարավոր էր համարում միայն ուսուցչի ղեկավար դերի պայմաններում։ Ուսուցման մեջ նա մեծ նշանակություն էր տալիս հստակ մշակված պլանին եւ լավ դասակարգին։ Լավ ուսուցիչը պետք է կատարելապես տիրապետի իր առարկային եւ սիրի իր մասնագիտությունն ու երեխաներին։ Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել մեր հարցազրույցը։ Տիկին Օհանյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Խնդրեմ ներկայացեք։ Շնորհակալություն։ Ծնվել եմ Նորշեն գյուղում, ավարտել եմ գյուղի 8-ամյա դպրոցը, այնուհետև ուսումս շարունակել Աշանի միջնակարգ դպրոցում։ Ավարտելուց հետո քննություններ եմ հանձնել Երևանի Խաչատուրաբովյանի մանկավարժական ինստիտուտում, սակայն հանդիպել եմ անհաջողության քնություններս հաջողությամբ հանձնեցի, բայց այդ տարի ցավոք սրտի կար ինչ որ երաժշտական ունակությունների ստուգում։ Ես չկարողացա հաղթահարել եւ չընդունվեցի։ Հաջորդ տարին թղթերս հանձնեցի Ստեփանակերտում գործող միակ մանկավարժական ինստիտուտը եւ ընդունվեցի մանկավարժություն եւ տարական ուսուցման մեթոդիկա բաժինը։ Ավարտելուց հետո 1986 թվականին աշխատել եմ Աշանի միջնակարգ դպրոցում որպես դասվար, այնուհետև Ստեփանակերտի համար 7 դպրոցում, այն ժամանակ միջնակարգ դպրոցում։ Կար ժամանակով աշխատել եմ նաև համար 8 դպրոցում եւ 1995 թվականից աշխատում եմ Հայկ Բալասանյանի անվան համար 5 հիմնական դպրոցում։ Ինչը խթան հանդիսացավ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Առաջին դասարանից ես ստանձնել էի փոքրիկ ուսուցչուհու դերը հետ մնացող աշակերտների նկատմամբ։ Եվ դեռ աշակերտական սեղանից երազանքս էր արժանանալ ուսուցչի բարձր ու վեհ կոչմանը։ Երազանքս էր դառնալ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի, արտասանել Սևակ, Շիրազ, Մատուցել Թումանյան։ Սակայն դարձա առաջինից 4-րդ դասարանների ուսուցչուհի եւ զղջալու ու ափսոսալու ժամանակ չեմ ունեցել եւ երևի չեմ էլ ունենա։ Այսինքն երբևէ չեք մտածել այլ մասնագիտության մասին։ Ոչ։ Ինձ թվում է ուսուցիչը իմ կոչումն է։ Տիկինոանյան, համամիտ եք այն մտքին, որ մանկավար չեն դառնում, այլ ծնվում են։ Իհարկե, մանկավար չեն դառնում, մանկավար ծնվում են։ Մանկավարժությունը սոսկ մասնագիտություն չէ, մանկավարժությունը առաքելություն է։ Լավ ուսուցիչ լինելու համար հարկավոր է սիրել դպրոցը, հարկավոր է սիրել այն աշխատանքը, ինչ կատարում ես, սիրել ինչ դասավանդում ես եւ սիրել նրանց, ում դասավանդում ես։ Մանկավարժի հաջողության գրավականներից մեկը նրա առարկայական պատրաստվածությունն է։ Տիրապետումը ստեղծագործ ու պատկերավոր մտածողության ձևերին եւ նրա պահանջկոտությունը։ Ես լիարժեք մատուցում եմ դասը եւ լիարժեք պահանջում աշակերտից։ Ձեզ համար դպրոցում առաջնայինը ո՞րն է։ Դպրոցում ինձ համար առաջնայինն է վայելել աշակերտական, ծնողական եւ մանկավարժական կոլեկտիվների սերն ու հարգանքը։ Ուսուցիչը եւ առհասարակ կրթական համակարգ կոչված են ոչ միայն կրթելուն, այլև հասարակությանը ապահովել լիարժեք մարդկանցով եւ քաղաքացիներով։ Ըստ ձեզ, ինչպիսի սերունդ է մեծանում 21-րդ դարում։ 21-րդ դարում մեծանում է անկախ սերունդ եւ թվում է նրանց դիմաց չկան փակ դռներ 21-րդ դարի երեխային չես կարող խափել, համոզել։ Մեր օրերում երեխաները շատ վաղ դեռևս նախադպրոցական տարիքից ընկղմվում են տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների աշխարհը։ Մանկավարժի դժվարին գործն է նաեւ աշակերտին կտրել այդ աշխարից։ Վստահ կարող եմ ասել, որ այս սերունդը վստահելի ու յուրահատուկ սերունդ է։ Մեծանում է այսօր ու ջրին կարճած մի սերունդ եւ համոզված եղեք, որ նա աշխարհը կփոխի։ Ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի ուսուցիչը, որ երեխայի հետ շփումն ավելի հեշտ դարձնի։ Մանկավարժը միայն գիտելիք հաղորդող չէ, այլ դասերակցության եւ բարոյական արժեքների գիտակից համադրողը։ Մանկավարժը մանկան հոգու եւ մարմնի բնողն է։ Մանկավարժը պետք է լինի բարի, բայց եւ պետք է մնա իր բարձունքի վրա։ Պետք է գիտակցի, որ պատասխանատու է հասարակության եւ ժողովրդի արժե ապագա սերնդի համար։ Տիկին Օհանյան, ներկայիս կրթական համակարգը ինչ հնարավորություն է տալիս ուսուցչին։ Ներկայումս կրթական համակարգը դարձել է ավելի ճկուն, ավելի դուրազգաց փոփոխությունների նկատմամբ։ Կրթական համակարգը նոր փոփոխությունների է ենթարկվել, պահպանելով հին կրթական համակարգի լավագույն մասերը։ Այժմ ուսուցիչն ավելի ազատ է մեթոդների եւ տեխնոլոգիաների ընտրության հարցում։ Ուսուցչակենտրոն ուսուցումը փոխարինվել է աշակերտակենտրոն ուսուցմամբ հնարավորություն ստեղծելով զարգացնել աշակերտների ինքնուրույն մտածողությունը եւ ազատ արտահայտվելու կարողությունները։ Համարում եք, որ դպրոցից հեռացող ամեն երեխայի մեջ թողնում եք ձեր մի մասնիկը։ Այո, դժվար է 4 տարի դասավանդելուց հետո բաժանվել քո սիրելի սաներից։ Յուրաքանչյուր բաժանում անչափ ծանր է ուսուցչի համար։ Ուսուցիչ իր հոգու մասունքները հատ-հատ բաժանում է իր սաներին, եւ փոխադարձաբար յուրաքանչյուր աշակերտ իր հոգուց մի մասնիկ է թողնում իր առաջին ուսուցչուհու հոգում։ Իսկ ունեք աշակերտի ձեր իդեալը։ Յուրաքանչյուր դասարանում ես տեսնում եւ ունենում եմ աշակերտի իմ իդեալը։ Աշակերտի իդեալը տեսնում եմ նրա անհատականության մեջ եւ ամեն մեկին սիրում եմ յուրովի իր առավելություններով եւ թերություններով հանդերձ։ Ինչ հետաքրքրաշար դեպքեր եք հիշում ձեր աշխատանքային տարիներից։ Հետաքրքրաշարժ դեպքեր շատ են եղել իմ աշխատանքային տարիներից, բայց ես կուզեի առանձնացնել մեկը։ Յուրաքանչյուր անգամ առաջին դասարան ընդունելու ժամանակ ես այսպիսի մի սովորություն ունեմ։ Առանց աշակերտներին ճանաչելու ես իրենց անունները դնում եմ նստարանի վրա, որ երբ ծնողները աշակերտների հետ մտնում են, յուրաքանչյուրը իր տեղը իմանա ու զարմանալիորեն դա կանխատեսված էի վերուց, թե չգիտեմ ինչ է, այն երեխաներին, որոնց ես նստեցնում եմ միևնույն նստարանին, այնքան շատ են դեպքերը, երբ նրանք իրենց ընկերությունը շարունակում են 10 տարի, եւ մի քանի տարուց հետո դուրս ծեծում են ու ասում ընկեր Օհանյան, դուք ձեր ներդրումը ունեք, դուք խթան եք հանդիսացել, որ մենք միասին լինենք իմ շատ աշակերտներ, միևնույն դասարանի աշակերտներ հետագա կյանք շարունակել են միասին, ընտանիք են ստեղծել։ Տիկին Օհանյան, ներկայիս կրթական ծրագրերը դպրոցի աշակերտները հեշտությամբ են յուրացնում։ Այս ծրագիրը, եթե լիներ 7 տարեկան երեխայի համար, դժվարություններ շատ քիչ կներկայացնեին, բայց 6 տարեկանի համար ներկայիս ծրագրերը բարդ են։ Դժվարամաչելի են երեխաների համար, որովհետև գրեթե նույն դասագրքերն են, ինչ որ 7 տարեկան ուսուցման ժամանակ։ Այո, երեխաները դժվարության են հանդիպում։ Ուսուցիչը նույնպես փնտրում է տարբեր մեթոդներ, տարբեր հնարներ, տարբեր տեխնոլոգիաներ, որպեսզի կարողանա նյութը մատուցել այնպես, որ երեխաների համար հասկանալի լինի։ Ինչ կցանկանայիք փոխել կրթական ծրագրում, որբիզի ավելի հեշտ լինի երեխաների համար։ Դպրոցը մի տաճար է, որ ես մտնում եմ երգյուղացությամբ եւ պատասխանատությամբ։ Կուզեի դպրոցն ընկալվեր որպես սրբավայր, ուսուցիչը որպես սրբություն։ Կուզեի դպրոցը կայուն գիտելիքներ տար իր սաներին, լիներ հոգևոր մակրության, արդարության եւ բարոյական արժեքներ գրող մի սրբավայր։ Կուզեի նաեւ, որ չխաթարվեր մանկավարժի կերպարը եւ ուսուցիչն էլ հարգվեր ու գնահատվեր ըստ արժանվույն։ Ուզում եմ, որ կրթական համակարգը գնահատի համակարգի լավագույն մանկավարժներին։ Կյանքում ինչ կարգախոսով եք առաջնորդվում։ Հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հավատում եմ, որ կմեծանա այն սերունդը, որ սրբորեն կպահպանի դարերից եկած եւ սերնդե սերունդ փոխածված այն սրբությունները, որոնց անուններն են հայոց լեզու եւ հայրենիք։ Հավատում եմ եւ վստահ եմ։ Ունեք բարեմաղթանքներ։ Արցախ աշխարհին իմ աշակերտներին ես ցանկանում եմ խաղաղություն։ Թող Արցախ աշխարհում գարունները գան ու երբեք չգնան։ Թող երբեք չթացվեն հայր մայրերի աչքերը, իսկ եթե թացվեն, դրանք լինեն միայն երջանկության արդյունքներ։ Շնորհակալություն Տիկին Օհանյան, այսքանով էլ եզրափակենք մեր հարցազրույցը։ Շնորհակալություն։ Հաղորդման հյուրն էր Ստեփանակերտի Հայկ Բալասանյանի անվան հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի Ռենա Օհանյանը։ Այն մասնագիտությունը հաղորդաշարի հաջորդ էջում ձեզ կծանոթացնեն Գերմանացի հայտնի մանկավար, փիլիսոփա, գրող, հասարակական եւ քաղաքական գործիչ Ֆրիդրիխ Ադոլֆ Վիլհեմ Դիստերվեգի մանկավարժական գործունեությանը եւ նրա դիտարկումներին մանկավարժի ու նրա գործունեության վերաբերյալ։ Ադոլֆ Դիստերվեգը 19-րդ դարի առաջին կեսի ականավոր դեմոկրատ մանկավարժներից մեկն է։ Գերմանացի ուսուցիչների ուսուցիչը։ Նա եղել է գերմանական ժողովրդական ուսուցչության առաջնորդը, առաջին ուսուցչական ընկերությունների եւ միությունների կազմակերպիչը։ Նրա բազմամյա հասարակական մանկավարժական գործնեությունը ցայտուն կերպով արտահայտված առաջադիմական բնույթ ուներ։ Դիստերվեգը պայքարել է ուսուցման դոգմատիզմի դեմ, Ուսուցման եւ դասյարակության հիմնական խնդիրները լուծում էր որպես նորարար եւ ձգտում իր ժամանակի դիտակտի անազատել ձևականության տարերից։ Նա ձգտել է ժամանակակից կրթությունը վերակառուցել առաջավոր գաղափարների հիմունքներով, ժողովրդական ուսուցիչներին զինել գիտելիքներով եւ մանկավարժական վարպետությամբ պաշտպանել նրանց քաղաքացիական իրավունքները։ Դիստերվեգի հասարակական մանկավարժական գործնայության մեջ մեծ տեղ է գրավում ուսուցչի նյութական եւ իրավական վիճակի բարելավման համար նրա տարած պայքարը։ Մանկավարժական տարեգրքի առաջաբանում նա գրում է. Ով ցանկանում է, որ ժողովուրդը երջանիկ լինի եւ լավ դաստիարակվի, նա պետք է ընդունի, որ այդ նպատակին հասնելու առաջին եւ անխուսափելի պայմանն է ուսուցիչների դաստիարակությունն ու կրթությունը եւ նրանց այնպիսի դիրքը, որը համապատասխանում է նրանց կարևոր պարտականություններին։ Եթե ցանկանում եք հոգ տանել ձեր երեխաների մասին, ուրեմն հոգ տարեք այն մարդկանց վիճակի բարգավաճման մասին, ում վստահել եք նրանց դաստիարակությունը։ Դիստերվեգ ուսուցչի կոչումը համարում էր ամենակարևորը եւ նշում, որ ժողովրդին դասյարակողները պետք է լինեն ազգի լավագույն մարդիկ։ Դիստերվեգի ժամանակակիցները վկայում են, որ նրա ղեկավարությամբ կրթություն ստացած ուսուցիչները, ինչպես իրենց ընդհանուր պատրաստությամբ, այնպես էլ դպրոցը հրաշալիորեն ճանաչելու տեսակետից զգալիորեն տարբերվում էին գերմանական մյուս սեմինարների շրջանավարտներից։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում իր ուսանողների կարիքներին եւ հետաքրքրող հարցերի բավարարմանը, քանի դեռ նրանք գտնվում էին սեմինարիայում, իսկ ավարտելուց հետո նրանց հետ սերտ կապ էր պահում։ Դիստերվեգի դասյարակած ուսուցիչների սերունդը համակված էր ժողովրդի նկատմամբ ջերմ համակրանքով, իրենց համոզմունքների համար պայքարելու պատրաստակամությամբ, դեպի գիտելիքները ունեցած զգտումով եւ լիակատար մանկավարժական խանդավառությամբ։ Այնտեղ, որ դպրոցական գործը ընկած վիճակում է, մեղավոր է ուսուցիչը որտեղ այն լավ է դրված պարտական է ուսուցչին։ Ուսուցիչը դպրոցի համար նույնն է, ինչ արևը տիեզերքի, նա աղբյուր է այն ուժի, որ շարժման մեջ է դնում ամբողջ մեքենան։ Այդ մեքենային ուժ եւ շարժում տվողը ուսուցիչն է։ Դիստերվեգը հսկայական նշանակություն էր տալիս ուսուցչի ինքնակրթությանը։ Անհնար է ուրիշին տալ այն, ինչ դու ճունես, եւ անհնար է զարգացնել, դասյարակել եւ կրթել ուրիշներին, եթե ինքդ զարգացած, դասյարակված ու կիրթ չես։ Ամեն մի ճշմարիտ ուսուցման մեջ միացած են երեք գործոներ. գործի գիտենալը, սերը գործի եւ աշակերտի նկատմամբ, մանկավարժական ընդունակությունները։ Մասնագիտությունը հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Ձայնաստրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ առող Արմինե Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։